Toe het Job weer gepraat, het jy nou die een gehelp wat niet kraag het nie? Het jy nou die een bijgestaan wat niet sterk is nie? Het jy nou raad gegeven aan een wat niet wijsheid het nie? Het jy groot in sig laat blijk? Met wie help het jy gepraat? Bij wie het jy gehoor wat jy gesê het? Die wat reeds dood is, bewe, die dode rijk en al sy bewoners. Die plek van die dood leeg op voor God, niks bedek die dode rijk vir hom nie. God spreid die hemel uit oor die leerruimte, hy laat die aarde hang waar niks is nie. Hy versamel die water in die wolken, en hulle skeer nie onder die las nie. Hy bedek sy troon, hy spreid wolken daar uit. Hy plaas die horizon op die sedert, een grens tussen licht en donker. Die pilare van die hemel skud, hulle sidder vir sy dreigende woede. Deer sy kracht bring hy die sedert tot ris, deer sy inzicht verkletter hy verraap. Met die wind waai hy die lucht skoon, met zijn kracht dierboer hy die seemonster. Dit is maar die begin van zijn dade, ons hoor net die gefluister van zijn woorden. Maar die volle kracht van zijn dade, wie kan dit verstaan?